Uciekaj mi ty pyta, bo i tak pytacie. Nie wyszła, no, wiesz, no. uciekaj mi ty tyto, bo i tak chyca cię Ale wtedy jak cię chyca to będzie z tobą źle Pyć ci odrzupia, gwałta cię i na drzewie zatyce powiesa cię Bezcud nie wydupie mi, bo do papleksa ci dać Musisz to zrozumieć, kurwa masz, Potem się odproszyć, że oblec na ciebie, by zatruć się jak tekle, a ty kurwo tak jak nie tak zysk, tak zysk. Na mnie! Tak zysk, tak zysk. Na mnie! Tak zysk, tak zysk. Na mnie! Tak existe, tak existe. Na mnie! Ale ty będziesz upadł do wydupy mi Będę musiał chycić i zapierdolić ci A potem im nie godzę, przepraszam cię Potem nie będę się słuchał i zajebiam cię taki zysk, taki zysk Na mnie Taki zysk, taki zysk Na mnie Taki zysk, taki zysk Na mnie Taki zysk, taki zysk Na mnie Kurwa masz, widać, że ściulnień to jest To by cię do babla i wypuściłby cię Ale teraz sama siebie zejść zabiła, boś mnie dokładnie już teraz kurwiła Czekaj dryf, czekaj dryf. Na mnie. Czekaj dryf, czekaj dryf. Na mnie. Czekaj dryf, czekaj dryf. Na mnie. Czekaj dryf, czekaj dryf. Na mnie. Teraz mącie ty kurwa, teraz pokoza ci To robią z dzikami, co nie wierzą mi Byli te z miejscem upoczonego wora Do paple weźmie zostanego sisiora Czekaj zysk, czekaj zysk Na mnie Czekaj zysk, czekaj zysk Na mnie Zysk, czekaj zysk Na mnie Czekaj zysk, czekaj zysk Na mnie Czekaj zysk, czekaj zysk Na mnie Na mnie Czekaj zysk, czekaj zysk Na mnie Czekaj zysk, czekaj zysk Na mnie Stop it! Stop it!